Rugăciunea 36 pentru taina și mucenicia inimii. Doamne Iisus, Toasă, Domnul al Mirei, Te iubim, Te slăbim și Te rugăm, dăruiește-ne taina cea adâncă a muceniciei inimii, pentru ca să descoperim semințele cuvintelor ce le numesc pe cuvioși ortodoxi din Rusia, Adrian, Adrian, Adrian, Agapit, Alexandru, Nevski, Ambrozie, Antilochie, Amonie, Ana, Ana, Anania, Anastasie, Andrei, Andronic, Antonie, Antonie, Antonie, Antonie, Antonie, Antonie Romanul, Antonie Arcadie, Artemie, Arsenie, Arsenie Taumaturgul, Arsenie, Artemie, Artemie, Atanasie cel Bătrân, Atanasie cel Tânăr, Oxentie, Abraham, Abraham, Abraham, Abraham, Abramie, Abramie, Barnaba, Casian, Casian, Casian, Chiril, Ciprian, Chiril, Ciprian, Ciprian, Ciprian, Clemen, Constantin, Cornelie, Cornelie, Cornelie, Cornelie, Cornelie, Cornelia, Carna, Cristofor, Dalmat, Daniel, Daniel, David, David, Diodor, Dionisie, Dionisie, Dionisie, Dositei, Efrem, Efrem, Efrem, Efrem, Efrem, Eftimie, Eftimie, Eleazar, Eleazar, Eufrosina, Eufrosina, Eufrosina, Eufrosina, Eufrosina, Eufrosin, Eufrosin, Eufrosin, Felix, Tedonia, Filip, Gabriel, Gabriel, Galaction, Galaction, Genadie, Genadie, Gheorghe, Gheorghe, Gerasim, German, Gerasim, German, Gerontie, German, Glicheria, Grigorie, Grigorie, Grigorie. Hariton, Iacob, Iacob, Iacob, Iacov, Ieremia, Ignatie, Ignatie, Ilarion, Ilarion, Ilie, Inocentie, Ioachim, Ioachim, Ioan, Maximovici, Ioan cel sărac cu Duhul, Ioan, Ioan Rusul, Ioan Sarandopti, Ioan Ioanitie, Ioasaf, Ioasaf, Iona, Iona, Iona, Iona, Iosif, Iosif, Iosif, Iov, Iov, Iov, Irinah, Irodion, Isachie, Alvanov, Isidor, Iuliana, Lavrentie, Lavrentie, Leontie, Longin, Longin, Luca, Lucian, Macarie, Macarie, Macarie, Macarie, Macarie, Macarie, Macarie Romanul, Marcu, Maria, Marta, Martin, Martinian, Martirie Maxim Maxim Metodie Mihail Nikita Nicodim Nicodim Nicodim Nicolae Nicol Nil Sorski Nil Onufrie Onufrie Pafnutie Pahomie Pahomie Paisie Paisie Palascheva Parthenie Pavel Pavel cel simplu, Pavel, Petru, Petru, Policarp, Procopie, Procopie, Procopie, Procopie, Prohor, Prohor, Saba, Saba, Saba, Savachie, Sebastian, Sebastian, Serapion, Serapion, Serafim de Sarov, Sergie, Sergie, Sergie, Simion, Simion, Simion, Sofia, Sofonie, Sofonie, Ștefan, Ștefan, Tarasie, Teoftis, Teodor, Iaroslavici, Teodor, Teodor, Teodor, Teodor, Teodor Teodosia, Teodosie, Teodosie Taumaturgul, Teodosie, Teodosie, Teofil, Tihon, Tihon, Trifon, Trifon, Trifon Valam, Valam, Valam, Bartolomeu, Vasian, Vasian, Vasile, Vasile, Vasile, Vasta, Vasta, Xenia, Zosima, Zosima, fiindcă ei crucea neamul lor au putat, iar noi și porunca ta de a ne ruga unii pentru alții am ascultat.